Euskarazko literatura sorkuntza sustengatzeko helburuarekin antolatzen dute hiru egiturek sorkuntza egonaldi hau eta mairugarren ediziorako deialdia zabaldu berri dute. Nori zuzendua den deialdia, galdegin diogu Euskal Kultur erakundeko maia etxandiri. Euskaraz idazten duen edo sortzen duen uh, egile bakoitzari. Eh, beti Euskara dugu bide gure egonaldi horren erdigunean emaiten, baina izan daitezte idazle bat, izan daitezte adibidez duela biurte naia zubeldiak egonaldi hortan parte hartu zuen, eta lumiren eh, azken diskako kantuak egonaldi hortan uh, eh, izan ziren olerki moduan. Beraz, sortzaile Euskaraz zari den sortzaile horuri. Hala ere, hitzekin eta Euskararekin, eta nunbait ere literaturarekin lotura izan izango duela espero dugu. Amairugarren ediziorako bi hilabeteko egonaldia proposatuko dute aurten, hilabete bat endaian eta bigarrena pasai donibanen iraganen delarik maia etxandi. Bai, beraz, eh, hilabete bateko egonaldia da, hori uh, eh, urria zaro artean, nekatuenean, eta, eta bai, idazleak eh, biziko du neket, nekatuenearen egitmoan, eta, eta bereziki aurten behitasun bat sartu baitugu. Um, bigarren egon baten egiteko aukera, beraz, izanen da, hilabete batekoa nekatuenean nabadian, eta bigarren hilabete bat egitea proposatzen dugu, hori pasa eko um, mm, eh, Ugoenea etxean, beraz hori Euskal Idazlean elkarteak kudeatzen duen etxean. Azken urtetan Elkano Fundazioarekin elkarlanean Elkanoren figura ardatz izan badu sorkuntza egonaldiak, erran da aurten, ogoita urtez endaian bizi izan zen, Pierre Luti idazle famatua izan barko dela lanaren iturburu. Pierre Luti endaian bizi izan zen eta bere eriotzaren eh, urte urgenak ari, abadiako proposatu zigun, ba, bere pertsonaiaren inguruan proposatzea zerbait, eta hori gai eh, betiko, hori uh, bidaiarena, eta berak ere liburuak iratzea ditu Euskal Herriari buruz, beraz, uh, um, pierlotiren pertsonaiaren inguruan, baina manera nahiko librean ala ere. Bauta ba, gaitza orkesteko garaia da orain, eta EPEA? Ekainaren amajeko, behar dira kandidaturak bidali, eta eta horita, gero egonaldiei buruz, ba, hori zehaztu nahi ere eh, bila beteko aukera eskaintzen dugula, um, baina hori beti bezala egilean araberan ere moldatuko girela, moldatzeko aukera bada eta antolaket, antolatzeko momentuan, eta, eta idazleak eh, hilabete uh, sari bat ere eskuratuko duela, beraz, mila bosteun eh, eh, euroko hilabete sari bat hilabete bakoitz, gure gogoa eta sedea delarik egiazko baldintza honetan eskaintzea mm, Eh, sorkuntza espazio hori. Bai, gunean aldetik, bi gune paregarak direlako, bai, eh, abadia nekatu bai, pasaieko ugoenea etxe hori, apartamendu txiki hori, eh, toki tokiz uragarri batean kokatua baita, baina nire ekonomiko kietan nahi baititugu um, idazle edo sortzaileak ba, baldintza honetan uh, eman. Setasun guziak eke.eus zuegunean aurkituko dituzue.